foršs ballītājs. 다 아, nevienas lieta nevar stāties pretīm Jēzus vārdam. Jo tu, Jēzus, visas uzvarējis pie krusta. Jā. Grēks ir uzvarējis. Slāv Tev par to. Slāv Tev. Teikšu. piecos gados. Slavu Tev, Tēvs, un pateicīgi, ka Tu gribi veidot savu draugu, kas nāk šajā vietā un Tev pielūdz. Jā. Kas vienmēr var teikt, ka Dievs ir labs. Jā, vienmēr. un kad vienmēr viņi var būt šeit un, un to atgādāt viens otram savā dzīvēs un ikdienā. Tāpēc, kungs, mēs esam šeit, tāpēc mēs svinam, kungs, jo Tu esi patiešām labs. Dievs ir labs. cerēs, ka eh, būs, būs kāda jauna vieta, kur eh, būs pulcēties cilvēki. Un tobrīd mēs nezinājām, ka tā vieta sauksies Dieva mājas. Eh, bet jums ir jāzina viena lieta, ko es, divas lietas pamatā par Dieva mājām. Tur ir vairāk, tur ir daudz vairāk, bet es tā īsāk pateikšu. Viena lieta, ko Dievs grib par šo draudzi, kur nāk ticīgie Jēzu un Kristumu kopā. Pirmā lieta ir, lai viņš pats jūtās pie mums mājās. Tas būtu numur viens. Un numur divi, lai cilvēki, kas šeit atnāk, arī iegūst mājas sajūtu. Un ja tu šeit atnāc, ja tu šeit atnāc, un tu piezīvo Dievu vienalga kādā veidā, tad tā ir šīs draudzes lielākā laime. Tas ir lielākais mērķis. Ja tu satiecies šeit ar Dievu, atver viņam savu sirdi un beidzot notic viņam un pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un labē. Nu. Kas var būt labāks par to? Ja? Šī ir kristīga draudz. Mēs esam reģistrēti. Nu, pavisam var atslākt. Ja? <laughs> Cilvēkiem tas ir svarīgi. Bet, jā, lai Dievs šeit jūtās pats, ka viņam ir patīkam šeit uzturēties. Un arī tu iegūst to mājas seju. Es atceros, kad uh, uzsākās, es biju 13 gadus vienā draudzē, kur bija fantastiska kārtība, kas man vēl joprojām trūkst reizēm, kad kaut ko organizē. Uh, tur viss bija pa punktiem, par minūtēm, varbūt pat pa sekundēm reizēm. Un tad, kad es ienācu uh, uh draudzē Dievu mājas, Liepājas draudze visjaunākais uzzināja tādu vārdu, kas saucās neiespriekš. Un, es, un bija laiks, kad uh, Un bija laiks, es domāju, ja man kāds vēlreiz pateiks, neiesprings. Tad, kad sākās dievkalpojums un nav vēl slavēšanai vārdu, mūziķis ceļo kaut kur rajonā, es kļūšu vardarbīgs. Ja? Bet, uh, redziet, vienu darot, otru neatmet. Tai pašā laikā mums ļoti man fascinē tāda tiešām tā mājas sajūta, tāda, nu, ja tā varētu teikt, brīva, brīva gara, brīvas elpas sajūta. Ja? Un man personīgi tas bija ārkārtīgi svarīgi. Bet, draudze, kā saka, saglabāsim, saglabāsim brīvo garu, bet tieksimies arī pēc veselīgas kārtības. Kāds lūdzu pasakā, <laughs> un tīpaši tie, kas ir punktuāli jauts, jā, un zina. Uh, es gribu pateikt, uh, uh, jūs jau visi nezināt, bet ja man būtu iespēja jums ieslēgt garīgo pasauli, jūs zināt, ka pa jums cīņa notiek? Tas nav scenārijā. Jūs zināt, ka pa jums cīņa notiek? Tu dzirdi? Tu piebaksti savu pirkstu un pasaki, par mani notiek cīņa. Jā, par tevi notiek cīņa. Pat labam par tevi notiek cīņa. Garīga cīņa. Un cīņas būtība ir tāda. Ja esi labais, vēlns ir sliktājs. Jā? Pārliecinies, ka tu neesi vēlna pusē. Vai ka viņš nav būs pārsvar tavā dzīvē. Jā? Jo Jēzus Kristus atnāca, lai izārdītu vēlnu darbus. Nevis, lai tev sačakarētu galvu. Nevis, lai tev liekt tā saucamo brīvību. Patiesībā vienīgo brīvību iedod viņš. Ja? Un tas ir tas, par ko mēs dziedam, slavējam un pateicamies. Um, tā kā es gribu, lai tu zini, ka par tevi arī cīnās. Vienalga, kādā sastāvā mēs esam. Mēs lūdzam par cilvēkiem Liepājā, rajonā, Kurzemē, Latvijā. To pašu dara citi ticības brāļi, māsas, arī citur Latvijā. Um, es tev gribu pateikt vienu lietu. Daži no jums esat dzīvi tikai tāpēc, ka par jums ir lūguši un iestājušos cilvēki. Tu dzirdēji? Varbūt tev tā baznīcas padarīšana liekas garlaicīgi smieklīgi. Es tev pasaku, ka tu esi dzīves tikai tāpēc, ka cilvēki par tevi ir iestājušies un lūguši. Arī, arī tajos vakaros, kad nav daudz lūdzējuši. Arī tajos vakaros, kad augsts ir un vientuļšie un ir interesantāks lietas šķietam, ko darīt. Par tevi lūguši, par tevi ir iestājušies, par man arī, protams. Un tu tika, tu esi tāpēc dzīves, tu esi vesels, tu neesi aizgājis bojā. Tāpēc, ka vēlu nodoms ir nozakt, nokaut un noma, nomaitāt. Un ir, ir reizēm labi, pa skumju nevajag. Ja? Bet es gribu, lai tu zini, ka par tevi lūdzu. Mēs lūdzam, mēs ritīgi lūdzam par savējiem, par radiem, par draugiem, un mums Dievs māca pacietību, bet uh, būtu labu, ja tie radi draugi reizēm tā gaismiņiem atspīdē drusciņā ātrāk. <laughs> Jā, tiem, tiem, tiem, kam ir tāda drauga, pasakām, ne? Jā, un, un, un. Jums ir jāzina, ka reizēm tā garīgā cīņa liekas kā tāds veidzirnavs. Tu tā kā muļķis sit vēju, tu īsti neredz pat reizēm pretinieku bet viņš ir, o, oh, un kāds viņš ir dārgais, ja? Un viņš nav, lai nozag tev 5 eiro. Viņš ir, lai nozag tavu dvēseli, viņš ir, lai nozag tavu dzīvību, viņš ir, lai nozag tavu nākotni. Ja? Tas ir tas, par ko ir draudz, tas ir tas, kāpēc mums vispār te jēga. Jo klubu var uztaisīt foršāk, un klubam var piesaistīt lielākus sponsors, kur labprātāk ziedos nekā draudzes cilvēku cits starp reizēm. Ja? Bet, bet tas jau nav par to. Tagad, kas būtu tā kunga nams, kas būtu Dieva mājas bez Dieva cilvēka? Ja? Un vienīgā bagātība, kas mums ir, tas ir tas, ko kungs pievienoto, šo pievienoto vērtību iedod. Ja? Tas esmu tu, tas esmu tu, tas esmu mēs. Bet atgriežoties uh, pie pirmsākumiem, es atceros, uh, kad uh, šodien mūsu vidū arī ir Samuēls un Līga. Un es atceros, kad uh, mācītājs Samuēls to laiku atbrauc uz Liepāju, tev kāds tulko, ir nevajag. <laughs> viņš smaja. Kad viņš, mums bija pirmā tikšanās, un kāda māsa bija sarunājusi to vasaras svētku draudzīt, kad tur būs tikšanās, un es domāju, tur ir tā draudz Dieva mājas. Un es tajā laikā biju kādu laiciņu bez draudzītes palicis, kas nebija viegli. Bet mēs kaut kā sievas sapratām, nu aiziesim, paskatīsies, sliktāk jau nebūs, kā bija uz to brīdi. Nu, mūsu sirdīs to brīdi bija grūts laiks. Es atceros, es ar mācītāju Samuelu runāju, un viņš man saka, nu pastāst kaut ko par sevi. Un es angliski viņam stāstu. Un es teicu, I finished one church. Tas nozīmē, ka es nu pat piebeidzu vienu draudzi. Es nu pat piebeidzu vienu draudzi un es esmu ieradies pie jums. Tāds bija mans sākums draudzēt iemālās. Un es, un es nesaprotu, es, es pasaku, Kāpēc viņš sāk ņemt tā, smieties? Un vispār viss, kas zina angļu valodu. Viņš teica, ah, tu piebeidz, un tagad tu mums nāks pie tevis. Tāds bija mans sākums, ļoti neveikls un uh, tā. Bet, bet, bet, bet uh, bija labi, bija labi, jā. Ja kas jums ir sirdī arī kaut ko pateikt, you can share, jā, by the way, okay? Bet gati tev gan būs jārunā, jā, tur uh, tev nav izvēles. Citiem ir izvēle, citiem nav. Jā. Nē, nē, nu, mūs, eh, es atceros, kā kuldīga, kuldīga bija mums mātes draudz, var teikt. Jā, jā, jā. Prieks to uzzināt pēc pieciem gadiem, ne? Bet viņi tiešām brauca, kalpoja un biedrības namā bija sākums. Un mums tur bija fantastisks sākums, nāca centra brālība pie mums nāca. Nu, centra brālība ir tie, kas staigā par centru un prasa naudiņu un iešauja kaut ko un, un, un, un sauc tev vārdā un bija iemācījušies svētības vārdus. Dievs, lai svētītam kungam gods, ka tik tēji, tējas. Kā, kā, es kādu pantu gribētu atcerēt, jā, bet eh, mēs, eh, tas bija jautrs sākums, jautrs sākums bija, bija gadījums arī, kad jā, viņi bija tik svētīti, ne, bet dīvaini svaidīti, kad uh, vajadzēja vērt rokas, logas vaļā un skaidroties ar eh, biedrības nama direktoru, kāpēc tur ir, nu, kā saka, pludo toletes, jo līdz brālība ne, netrāpa, ne, kā vajag un vispār. Labs bija sākums. Mēs sākām alfas kursu, eh, tāda, eh, bija tāds lekcijas, bija slavēšana, pēc tam bija sadraudzība, zupa un tēja un tā. Un bija cilvēki no malu malām un, un daudz, ja visi cilvēki būtu šodien šeit, kas ir piecas gadu laikā izgājuši cauri mūsu draudzi, tad vietas te vispār es nezinu. Te nebūtu vietas 100%. Būtu ļoti, ļoti daudz cilvēku. Mums droši vien būtu olimpiskais centrs jānoīrē. Ja? Bet nu ir kā ir. Ja? Cilvēki nāk, cilvēki iet. Jā, es jums pateikšu tavu vārdu. Par Salamanu un Pāsu. Un ziniet, uh, Tur sanāca tā, tā šitie notikumi, pa kuriem es tev stāstu, ir otrā laiku grāmatā aprakstīti. Ja tajā laikā būtu jautubs bijis, viss, kas ir redzēts jautubā, viss vienkārši nerulē, tas ir nožēlojami, kas darījās tur. Ja, un tikai tāpēc, ka tas nav ar video kameru nofilmēts, ja, bet tagad pamēģini iedomāties. Uh, ah, viņa templi cēla uh, Salamans milzīgiem vēriem tā kung, tam kungam māja cēra, nav. Septiņas gads, jā, septiņas gads cēra. Un tad tur bija laiks, kad uzcēla to templu, un, un ik paldies Dievam Izrēlā, viņiem nebija tādi jautājumi, kas tur notiek un kam tas vispār, jā, nu, mums šoreiz reizēm ir, kur es vispār esmu, par ko viņš runā, jā, bet tajā laikā viņi Dievu zināja, jā, Izrēls zināja Dievu, un viņi zināja arī, ka eh, Dievs ir devis konkrēts, eh, konkrēts rīkojums. Ja? Un ok, jūs varat uzcelt man šo templi ar mērķi, ka tas būs lūkšana nams. Un tad viņi uzcēla templi, tur sapulcējās milzīgi daudz cilvēku. Tas templis bija vienkārši, es eh, nepierakstīju visus tos uh, parametrus, bet tas bija kaut kas skaists un majestātisks un svinīgs. Un tad tajā dienā uh, notiek svinīga lūkšana, tā kā šodien mēs esam svinīgi sapulcējušies. Uh, Salamans Dievu priekšā nāk, uh, paceļ lūkšanu, nonāk uguns no debesīm. Jā, es ļoti gribētu kaut ko tādu nodemonstrēt. Jā, tad, tad, tad ja, tas noteikti klausītāji nedalīt uzmanību. Jā, un iedomājies, ja tur bija, un es pateikšu, ko tā uguns izdarīja nonāca uguns, viņi nonāca uz upuri. Es nosaukšu, kas tur bija upurēts tajā templī. Ja? Un tā kunga godība piepild visu templi, un cilvēki nevar nostāvēt kājas. Jo tā kunga godības, tas svētums, tā viņa gara klātnība bija tā, ka vienkārši templī, nu, es nezinu, vai viņi nokrita gar zemi vai tur ārpagalmā, ja? bet viņi ir rakstīts, cilvēki nevarēja nostāvēt kājas. Un tas, ko viņi upurēja, tas, ko viņi tajā laikā, ja es vēl nebija atdots par mūsu grēkiem, par cilvēku grēkiem, tajā laikā viņi upurēja 22 tūkstoši vēršus. Tagad drusī padomā, kas ir, div, kas ir viens vērsts. Pēc uh, vērsts bija pēc savas būtības, nu, tā kā viens neliels traktorīts, ja? vai palēnāk mašīna. Ja? Un viņš Salamans saka, es Dievam upurēju 22,000 traktors vai mašīnas. Ja? Tam, kam patīk mašīnas, salecās un iesāpās sirds, ko viņi izdarīja tajā laikā. Ja? Bet 22,000 vēršas, 120,000 sīklops viņi upurē. Tur ir asiņu jūras, tur ir lopi. Es vispār nestādos priekšā, kas tur viss bija. Tālāk ķēniņš, uguns ir kritus, cilvēki nevar nostāvēt kājās Eh, visa tauta sanākusi. Milzīga tauta. Nereālākais skaits. Es saku, neviens apgūts to nevar attēlot. Uh, eh, priesteri, levīti sanākuši, mūzikas instrumenti, uh, svētki ir izsludināti, mielasts ir izsludināts. Un, un, Dievs, un Dievs pakodinās. Un man vienmēr patīk tas Dieva. Man patīk un reizēm, nu jā, man patīk, nu jau patīk, ka Dievs atnāk ar visu savu uguni ar visu savu godību, un viss notiek, fenomenāli viss notiek. Un tur ir rakstīts, ka visi tauti vienā prātā, vienā balsī ir līgs. Un nenormālākā svētka diena ir. Bet Dievs uzreiz atnāk un šitā tesā. Ja jau tā, e, nu, brīdim. Un tas, e, es nezinu kā, nu, laikam, nu kā laikam, viņš redz, kas notiks. Cilvēki redz tā, šodien ir svētki, ja? nu, izdzīvot šito dienu un tad kaut kā nebūt, ja? Bet Dievs saka, ja, ka es jau redzu, ka jums šodien visiem visi labi, šodien ir svētki, ja? Bet staigājiet pazemīgi manā priekšā, meklējiet man vajag. Un jūs ziniet, kas, kāds gals bija Salamam beigās pēc visa tā, ka kunga godība krit, pēc visiem upuriem, pēc visiem lieliem svētkiem, tas cilvēks kļuva pa, nu, pēc būtības pēlka pielūdzē. Ja? Protams, viņa problēma bija tūkstots sievas vai 700 tādas un 300 blakas. Ja? Ir 300 paši un bija un 700 blakas. Nu, jā, viņa bija tūkstots sievas, kas jau, kas nebija Dieva plāns. Jā, bet tam čalim bija tūkstots sievas. Kāds, kurš sapņo par to, liek, ka Salamans netika viņam galā. Ja? Un beigās tās sievas sāk tā locīt viņas ir, ka viņš novērsās no Dieva lielā mērā. Un sāk, sāk katrai no tām sievām uztaisīt pa elkam. Un jūs, tev ir jāzina viena lieta, tev ir jāzina viena lieta par Dievu. Tu esi radīts, lai pielūgtu Dievu. Ja? Ne lai, ne lai dzertu, ne lai ēst. Tā, tas viss ir sekundāri. Ne lai precētos, ne lai jaukt pavadīt laiku. Tu esi radīts, lai pielūgtu Dievu. Ja tev kāds prasa, kāda ir tavā dzīvē jēga, un tu saki, es nezinu, tu melos pēc šodienas. Jo tu zini, ka tu esi radīts, un tavai dzīvē ir jēga, lai pielūgtu Dievu. Varbūt tu to nezini, varbūt tu to nedari kas tā ir malači. Bet tu esi atzīts, lai pielūk Dievu. Un Dievs ir ļoti greizsirdīgs Dievs. Un, un pēc visiem tiem milz svētkiem un, un, un, un sapulcēm un upuriem un godību un uguns un tauts sit plauksts un brīnum un paiet laiks un viss pagriežās un aiziet no Dieva prom. Un ziniet, tas nav rakstīts tikai par Salamanu un Izrēlu. Tas ir rakstīts par brīdinājumu mums. Ja? Es atceros, mums arī ir bijuši daudz tādas labas svētku sapulces, ja? kad visi ir tādi pacilāti un, un, un slavēšana bija brīnišķīga un, un, un, un tauta sanāca kopā un viss, un paiet laiks, un tad tu jau skaties, nu, kas bijis ir pagājis, <laughs> viss ir zuds. Ja? <laughs> Un, un tagad ej nu gana, gana kopā to svētīgo vienprātību. Otra lieta, otrs ķēniņš – bija tāds arī ķēniņš asa, viņš bija tāds vārds, viņam bija asa, bet vīrietis, ja? Viņš darīja labas lietas, viņš iznīcināja elkas, viņš skubināja tautu meklēt Dievu, viņš skubināja cilvēks paklausīt Dievu baušļiem, viņš uzcēla pilsētas Izrēlā, viņš apgādāja karaspēku, uzvarēja ienaidnieks, ieguva laupījums, pienes arī milzīgs upurs, tur tūkstošos, simt, jā, uh, svinības milzīgs sapulcs bija, man tie sarakstīts, ja? Un viņš pat savu veco ķēniņienu atcēla no goda. Nu, laikam tā bija man, uh, Olma, kas bija ķēniņienas godā, bet viņš viņu pateica, tu nevar būt ķēniņienas godā. Viņš bija tik radikāls, ka pat savu radnieci vienu no tuvākajām pateica, tu neesi ķēniņienas goda cienīgi, jo tu esi elka pielūdzēja kļuvusi. Un viss atņem radiem, ja, man liekas, tas ir spēcīgi. Jā, jūs zināt, ka savējos jau grūti ir, jā, kompromis dēļ, bet nē, viņš bija radikāls. Bet kas notika beigās ar viņu? Dievs viņus izglāba. Uh, vesela tauta atnāca, apmetās ap Izrēlu. Nu, pēc teritorijas līdzīgi kā Latvija. Ja? Uh, es tev gribu likt pie sirds. Uh, to nevar Latvijā tik mierīgi gulēt, starp citu. Piedod, ka man tas tev svētku dienā jāsaka. Ja? Pateiks, vai es neiešu pie viņiem uz jubilēju, ja? bet man tie ir jāpasaka, ka tu nevari gulēt Latvijā. Jo tad, kad, tad, kad sapulcējās tie saucamie asīrieši, es nezinu, mūsu gadījumā, es nesaukšu viņu vārdus, ir dažas norādes, kas tie varētu būt, ja? pot būs visiem. Tu dzirdi? Pot būs visiem. Un beigās Dievs izglābīja, veselu tautu izglābīja, uh, tur, cik tur tos tūkstošus pretinieks nokaut, beigās arī tas as kļuva pa vecu varmāku, novērsās no Dieva, sāk apspriest cilvēks, nepatika, ko pravieši saka, un beigās uh, saslim. saslim. Un turpat rakstīts, ka pat savā slimībā viņš nemeklēja to kungu. Ja? Jo es pats arī tādu laiku, nu, es noslimoju tagad. Vispār šis gads tā interesants sācies. Bet uh, Nu, ja nu es kaut ko meklēju, tad to kungu ļoti. Ja? Un slavu Dievam, es esmu augšām cēlies. Bet es nolasīšu vienu raksturu. Es nolasīšu vienu raksturu, uh, ko Dievs atgādina. Tas ir no otrā laika, otrā laika. Jūs jau zināt, septītā nodaļa. Vai ne? Nojaušat, pa ko iet runa. Un uh, Tas ir tas, kad Dievs parādās Salamanam sapnī. Un es nolasīšu tādus vārdus no 11. panta. Kad Salamans pabeidz tā kunga namu, tā kunga namu un ķēniņa namu, un bija arī sagādājis viss, ko Salamans bija iecerējis, vai nu tā kunga namu, vai ķēniņa namu vajadzībām, un tas viņam bija paveicies – Tad tas kungs parādījās Salamanam naktī sapnī un viņam sacīja. Es esmu uzklausījis tavu lūkšanu. Un šo vietu esmu sev izraudzījis pa upuru nav. Redzi, kad es, to saka Dievs, redzi, kad es aizslēgšu debesis, ka lietas nelīs, vai kad es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja es sūtīšu mēru savai tautai. Un mana tauta kas ir pēc manu vārda nosaukt. Tad pazemosies un pielūks un meklēs man vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziļināšu viņu zemi. Zini, uh, tā apustulis Pēters teica tādas interesantas vārdas. Sots iesākās pie Dieva namu Un tas arī bija ar Izraēlu. Izraēls bija vieta, ko Dievs bija izredzējis, lai parādītos, pagodinātos. Un ja jums ir jautājums, kāpēc tur daudz cepās par ebrejiem vai par Izraēlu, Dieva plāns bija atnākt pie viņiem, pagodināties, parādīt savu spēku un tad sūtīt par pārējo pasauli. Diemžēl plāns uh, ļoti lielā mērā nu, nesanāca. Tāpēc ne Dieva problēmas dēļ, bet tautas dēļ. Tāpēc Dievs arī mums saka, mīļie, kad jūs izteiksiet savus lūkšanas, kad jūs zemosieties manā priekšā, es būšu, es būšu pie jums. Bet turieties pie manis, palieciet pazemīgi, ja? pazemojieties zem. Ir stāv rakstīts, kas pazemosies, negaidiet, ka jūs pazemos kāds no malas. Negaidiet, kad atnāks kāds ienaidnieks no pārobežas un lepno latvieti vai kas tu pēc nacionalitātes tad nebūtu sagrābs un iegrūdīs zemē un tad no, tad no visiem viss būs redzams. Negaidiet to. Negaidiet, ka tev slimības apstākļi vai, vai grēks smagums iznīcinās tik ļoti, ka tu saprast, ok, man tomēr tas kungs ir vajadzīgs. Negaidiet to. Dievs nemāca tā. Dievs māca caur savu vārdu. Kāds lūdzu pasakā, mē? Dievs grib, lai tu esi svētīts. Dievs grib, lai tu esi pasargāts. Dievs grib, lai tu esi brīvs no grēka. Nē, esi stūrgalvīgs. Ja? Domā, te visi pareizēji sapulcējušies. Ja? Tad mēs visi jau sen būtu pagalām. Tā ir tā kunga žēlistība, ka mēs vēl, ne, kā tur bija, ka mēs vēl dzīvi esam. Ja? Ziniet, stāstīja tādu Vienmēr tādu gadījumu. Es kalpoju vienā fondā. Un tu tagad pasmēsies par tiem cilvēkiem, bet nesmējies, jo tu iespējams smiesies par sevi. Es vienu gadu kalpoju fondā, kur bija daudz bērnu ģimenēm kalpošana. Un cilvēkiem deva nu, tur konzervus, maizi un tā tālāk. Un saprot, pagāja gads, bet tur tas uzstādījums bija tāds, es atkārtojos, ja, kad Eh, pirms viņi saņēma koncerts un maigas, līdzīgi redziet, jums uzstādījums arī ir. Tur ir kūka un cepuma, bet ir jāsēž un jānoklausās gudrs runas. Ja? Un, un tas piekritīsiet, tas ir gudri, jo ja jums iedot uzreiz, tad jūs neklausītās, vai ne? Amen. Daudz no jums ir godīgi. Ja? Tev nebūs melotā kungam. Nu, lūk, un es, es saku vēsti no Dieva. Un Pirmā vēsts, ko Dievs man iedeva, ir cilvēks nedzīvo no maizes vien. Un no kūkām vien ne. Un no keksiem vien ne. Un no mašīnām vien ne. Un no algas vien ne. Bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un zini, bija skumji redzēt, ka gadu es nokalpoju tajā fondā. Kad cilvēki bija palikuši pie konzervu svētības tikai. Saprot? Kad konzervas bija svarīgāks par Dieva vārdu. Un tad Dievs arī, kā saka, nu ko tad tad? Ja tev nav svētīgākais, kas var būt. Tāpēc um, vērtē, vērtē to, ka tev ir Dieva vārds. Vērtē, ka tev ir vieta, kur būt kopā, kur lūgt. Un, un staigā pazemīgi Dievu priekšā, lai tev, Dievs, Dievs grib, lai mēs paši zamojamies zem viņa rokas. Paši. Ja? Reizēm, kad mēs redzam, ka kāds nezamojās zem Dieva rokas, man, man gribās piepalīdzēt. Ja? Viņš ir vēl joprojām, es redzu, ka viņam pietrūkst pazemības. Tad man vajag gribās viņu ja, tā palīdzēt kā brāli. Ne jau aiz jaunu prātu. Ja? Nu, tu man gadījies pa kreiso roku. Ja? Bet, bet ja tā godīgi man nav dot tāda autoritāte, tad, kad es sāku pazemot citu, vai tu sāc pazemot citu, tu iejaucies Dieva darbības laukā. Ja? Tur Dievs arī negrib, ka mēs, Dievs grib, ka mēs paši zemojamies zem viņa rokas un pazemīgi staigā. Un vēl jau vairāk arī savā starpā. Nu tāds, tāds arī, tas tā svētka noskaņiet, ja? <laughs> jo Dievam vajag tavs sirdi, Dievam vajag tavs rokas. Un, un lai Dievs ir žēlīgs, kā saka, ka mēs arī nākamos laiks varam iet un meklēt tā kunga prātu, tā kunga vaigu un būt uh, viens otram par svētību, Dievam par patiku un arī vairāk cilvēku, kā saka, no tumsas gaismā. Amen? Amen. Uh, noslēdzot, uh, lai ilgi nekavējoties, uh, vēlreiz tiešām paldies katram vienam, uh, Tam kungam es pateikšos atsevišķi, noslēdzot dievkalpojumu par jums un aizlūkšu. Paldies, ka jūs lūdzat viens par otru. Paldies, ka jūs lūdzat, tā skaitā arī par mani un manu ģimeni. Paldies, ka mēs varam būt kopā. Jūs esat ļoti apdāvināti. Netērējiet savus talantus. Neaprociet savus talantus. Kalpojiet ar viņiem Dievam par godu Nelieciet ikdienišķo zupšķīvu augstāk par debesu valstīm. Nesiet kā ēzavs, kas pa vienu zupšķīvu atdeva savu pirmdzimtību, mantojumu visu. Ne, nesiet kā ēzavs. Nepārdodieties pa cigaretu, pa alkoholu, pa viens vai divu naktas sakarē. Ja? Ejiet pēc Dieva baušļa, atgriezieties no grēkiem. Atgriezieties no tām lietām, kur jūs Dievu esat skumdinājuši. Sagrūstiet viņu priekšā un tad viņš to pacels. Un tad viņam vajag apspīnēs. Jo Dievs to mīl. Vai? Vai? Noslēgsim ar lūkšanu. Es, kā tavs kalps, nāk arī tavā priekšā ar saviem brāļiem, māsām un ar, ar tautu šodien, kas šeit ir, kungs. Kungs, es nāku un es lūdzu, patiesībā palīdz man Vādi man šajā aizlūkšanā. Vādi man šajā aizlūkšanā. Tāpēc, ka debes tēvs, ja tu nedod gaismu, tad cilvēkam nav gaismas. Bet tu dod gaismu. Tas ir tavs dēls Jēzus Kristus. Viņā ir gaisma, viņā ir glābšana, viņā ir dzīves jēra, viņā ir mīlestība, taisnība un mieres. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies Tev, kungs, par to. Es Tev lūdzu šajā rītā kopā ar brāļiem māsām, lai Tu pieskaries katru vienu sirdi. Lai viņš kļūst par tādu neatlaidīgu Tevs meklētāju. Un lai kļūst kā tāds, kas ir kā ēnoks, kas vadīja dienas ar Tevi. Un nevis tikai svētku dienas, bet ikdienas. Kungs, es Tev pateicos par šo svētku dienu, par pieciem gadiem, kad mēs esam varējuši būt kopā. Paldies tev par, paldies tev par katru vienu lielu lietu, par katru vienu, varbūt mazāku lietu. Paldies tev, kungs, par katru brālu, māsu, par katru cilvēku. Es tev pateicos par katru, kas ir pasargāts šeit, kas, nav, kas ir pasargāts no tevis. Varbūt viņam tas liekas, tas jau tikai tāds sagadīšanās. Nē, kungs, tu turēji savu acis pār viņu. Paldies tev par to. Es tev pateicos par katru palīgi, kungs, vai dziesmā, vai rokdarbā, vai pie galda, vai pie grīdas tīrīšanas, kungs. Paldies Tev! Palīdz mums, kungs, visu, ko mēs darām vārdos vai darbos, dariet Tev pa godu. Paldies Tev, kungs, par draugiem, par brāļiem, par māsām, par visiem, par katru vienu, kas ir šeit. Pieskaries, kungs, viņas sirdī, prātam, lai, lai sajūtu, lai sajūtu kaut ko tādu, ka viņš var pateikt, ev, es varbūt visu nesapratu bet es vienu lietu sapratu. Dievs ir labs, un viņam ir labi nodoma priekš manis, un es negribu no tiem mukt. Es vairāk negribu no tiem mukt. Paldies Tev, kungs. Pateicos Tev par Tavu žēlistību un par Tavu palīdzību. Svētī arī bērns, svētī bērns, kungs, kurš Tu mums esi dāvājis bagātīgi. Svētī, kungs, un palīdz arī mums audzināt viņas iekš Tavas bijības. Palīdz mums stāstīt liecības par Tevi un arī demonstrēt tās. Paldies par katru vienu jauno ideju gados, jau cienījamākā vecumā. Paldies, Tev, kungs. Stāv rakstīts, ka Tev žēlistība apņem visus Tavs radījumus. Tad no nu Tev vienam ir gods slāva pateicība par to. Jēzus vārdā. Amen.